xa mm, estamos avanzando na segunda hora, pero mm, temos oportunidades, xa vos dixen ao principio que non podía estar connosco Armando Fernández, pero temos outro lado do fío telefónico. Moi boas tardes, Armando. Moi boas tardes, Eh, xulio e como non toda a audiencia eh, temos, é sempre en Galicia tamén temos a Quique Quique ah, aí está sí, aí, de... xa lle din os saludos cando me di por teléfono moi <laughs> ben, moi ben Muy, sí, unha maravilla, hoy estás na gloria <laughs> Sí, temos a todas as tecnic, tecnicidades eh, en marcha de verdade que todo vai ben, si, si, si Bueno, pois, como che xa te tiña comentado máis ou menos, estou desde a terra da Carqueixa e te estou falando, mm. desde a miña aldea, desde a mi, de, de, da casa donde eu churei por primeira vez. Sí, sí, sí. Moi ben, moi ben. Eh, que ca familia, desfrutando un pouquiño, e entonces pois, para coller folgos, para mañán poder eh, salir para... Retornar. A, a nosa querida Cataluña para retornar. Bueno, pois a ver, esta, eh, esta este desplazamento foi obrigado por culpa de certas sí. Mm, cuestións familiares, pero eh, mm, a, de momento foi todo ben. De, sí, non... sí, de momento sí, todo ben, sí. Todo eh, todo, todo está perfecto. Com, sí. Comentábame, comentábasme a, a, a micro pechado que a, eh, non chove, pero o tempo aí é fresquiño, non? Fresquiño, sí, mira, esta mañán sobre as 10 da mañán, entre as 10 e 10 e había na Fonsagrada 2 grados. Cando chego a que a miña aldea, a Liñares, había 3 grados. Uh -huh. Pero facía un sol radiante a ratos, pero despois nubrouse. pero de todas formas, eso pois Ora, puñeste, puñeste o sol cando saía e as mans quedabanche pero xeladas, xeladas, eh? <laughs> bueno, que, a, a ver, Quique, ti que estás un poquinho máis non sei, ti estás por, por a zona de Ourense, non estás agora na zona de Lugo. No, no, estou, estou cerca de, de, de Armando. Ah, si? sí. Estou en Navias. Ah, está en ah, Navias. Eh, non, quería facer, bueno, as condolencias a Armando o que... Por a sucesión. Por sucesos, sí. os sucesos. Eh, eh, estamos, estou en Navias eh, mañá temos a, <clears throat> a festa da Androlla, como todos sí. os anos. <laughs> Esperemos a 31 que... edición, non, non en Quique? 21 sí. edición, dice, dice no, Armando. 31, 31. 31. O mellor vedes por mañá, seguro. Sí, sí si vai quero... Armando por, por si ven, pues, si ven seguro que además faremos por vernos, claro que sí. Sí, sí claro que sí. Sí, vale. sí. Estamos unha chamada. Eu tiño ganas de verte. Eh... <laughs> Pois vale, vale, pois pues aproveitade eh, para incluso... saudarvos e eh, vervos, claro que sí. Si, sí, home, igual incluso podemos comer comer xuntos, xa xa. No, eu comer xa... que comer ca familia porque ben, está comprometido ben que teño fora. Está, ah, co bueno, está vale, comprometido vale, vale, Armando, pero a verdade é que que home, pero pero para min fai vale. No, teño tamén teño reservado para sí. para min e para para para, para a muller, pero pero bueno, como sí, sí, son mesas de cuatro, son mesas de cuatro, pues pues vale. dos sí, persoas máis, pero vale, bueno, vale. non pasa nada. pues, vale, sí, vale. pero ahí en Navia non fai tanto frío, verdad? Non, non, non, había había no, parece 12 grados, 14, más o menos. Ah, estuveche por aí tamén. Sí, sí, porque eu esta tarde baixei en Navia. Ah, vale, vale, vale, vale. Baixei en Navia pero parei un pouquiño tempo porque quería conectar con Bosco mm. e entón pois estuve un pouco tempo pero bastoume para tomar un cafetiño ali no, no restaurante a escola e tuve a sorte de poder saludar pois a, da pan, a Digna da ah. panadería diso e tamén pois a, a Mari Carmen mm. eh, a Mari Carmen pois te, tes un, pois tes unha obriga, eh, comigo, sí. si, si tes que sí. volver ali e eh, eh, sí. mercarlle algunha cousa porque eses, es, sí. esas lambotadas e ese Ah, sí, hombre, non hai, non hai, non hai problema. Non. Ademais, Eu... hai unha cousa que sí. che mandan moitos moitos Esco... recordos. Escoita que tamén che manda a ti eh, a Máximo eh, eh, eh, eh Mercedes mandanche buenas tardes Armando, disfruta de vuestra aldea. Sí, uy, Eh, moi ben, moi ben, pois mándalles, eh, bueno, eles como están escuitando, xa lles digo desde aquí que moitas grazas por seguirnos, que moitas grazas por seren tan amables como son, claro. e tamén moitas grazas por seren, sobre todo, boas persoas. Moi, eh, moi ben, moi ben, moitas gracias. Que, que querías, eh, querías decirlle algunha cousa tamén, non? Quique. Mm, no, que bueno, que mm, parece ser que vai, por unha vez vai haber bon tempo, bo tempo porque sempre sí. últimamente casi sempre chovía, non? Eh, bueno, sí. este ano parece que, que non vai non choverá. Sí. Eh, esperemos que non chova, que se xa, pois, pois bueno, pois unha mm, unha celebración un evento, importante, un evento, ¿no? un evento importante. Sí, sí, as, sí. As, as, as, os postos importantes Desde que hai de Androia, eh. a parte de Mari Carmen, eh, xa da, de, da, da que ten a, digamos, a fábrica de Androllas aquí na... Mm. Tamén está tamén... casi a casi veciña de, de Armando mm. eh, que, que está en... Mm. En Liñares ou... Ah, bueno, sí, en... Paloma, sí, mm. tamén embutidos Paloma, aquí de Liñares, eh, se, se, se yeah. estuvemos falando, xa xunto, a min, marito, la... a mí, a min gustame, gustame moito, tamén está Begoña de Fonchave, que tamén fai moi bon... De, a de Ponchaves, pois tamén. Mm. mm, mm. Sí, eh, sí, entón, sí. pois, pois, bueno, eh, hai, hai, non sei se hai alguén máis, non me quero esquecer, porque mm, sí, para sí. son todos iguales, pero mm, logo tamén hai máis cousas, xa veñen postos de incluso sí, de Asturias, sí. non? Ademais, con que, que non sei se saberán, mm. pero hai unha cousa que dicen que se queres ter xemelgos, ah a navias tes que ir comer androlla. <laughs> bueno, pero nos, para nós xa se pasou o ese, eh? Sí, xa... como, bueno, xa como, estamos, a cigoña, como estamos... No, como non lo traiga a cigoña de... <laughs> bueno, sí, sí, é certo, sí. Bueno, bueno é importante. Bueno, pois, tamén hai outras cuestións que eu fun recollendo algo da prensa. Hmm que morreu o rei das or or orquestas galegas. Ah, sí, parece ser que eso... A, a, un tal Lito, non? Sí, o, o tal Lito, sí estaba bastante home bastante, bueno, pois pues, por, por cuestións económicas e tal, que suele sí, pasar. Sí, sí. É o que lin no progreso, eh, que Sí, sí, sí, sí. Eu tamén dime así que era por bastante, bueno, pero en fin, o peor é que se foi e tal, un poquito Sí, sí, sí. Eh, sí veces, porque era coñecido veces... como Lito, pero o seu nome non era ese. Sí, é que de, eu Mm. <clears throat> Estaba Vamos un pouco apurado a aparecer eh, sí. está, bueno, sí, sí. A ver, un pouquiño eh, apurado. Eh, dis, non sei. E e entón pois eh, hai outra cuestión que sobre o o o, o, o barco que, que fundou en Terranova. Ah. Eh, sí. Eh, dous mariñeiros que foron soterrados en, en Cangas mm eh, en Cangas do Morrazo, pois con moito dolo, con moita pena, que eran eh, sudamericanos. Uh -huh. eh, foron soterrados tamén ali, eh, e entonces pois, xe, claro... A xente debe estar inquieta. Un monumento elí, quereñe, sin fin, facer varias cousas. Ah. E a Terra Nova quere facer unha homenaxe aos mortos do barco de Vila Pitanxo. Mm. Te, según teño entendido, por lo menos aquí chegan esta noticia de que as persoas ou a eh, xente eh, que Oh, a xente eh, parece... Algo como entrecordado. Digo que, según teño entendido, a, a, ou polo menos as noticias que chegan aquí a nosa redacción, é que non, non teñen moi claro cuáles foron sí. as causas do, do, do sulagamento dese traballo. De, de, sí, sí, de sí, sí, sí, sí. E entonces queren que se descubra ou polo menos que, eh, que sean capaces de dicirlle mm, exactamente por que se afundiu eh, ese vale de Petanxo e eh, despois está o goberno mm. o goberno de España quere poñer pois buscar mm, non da administración senón em, eh, está sondeando empresas que poidan pois baixar hasta mm, mil metros de profundidade o, en fin, a, a cantidad que teñen pre en abaixo e, e eh, buscar o barco uh -huh. porque din que tamén dos mariñeiros que había ali día me parece, se non teño mal entendido que me parece que son, non sei se son nove se son once mm. que sete tiñan o, o virus vaya sí. vaya, vaya, vaya. <laughs> Por, lo que puiden ler e especular e o que falaba a xente e tal, porque a veces salen noticias pero non sabes se son certas ou non claro e é entón todo eso e, e tiñas recollida algunha cousa máis? Eh, bueno, aquí na terra da Craqueixa como sempre, pois mira. <laughs> eh, mm. máis ou menos como sempre a xente pois aquí pois está, está vaya, eh, eh, sobre o que máis lles dá medo é o da guerra que está pasando en Rusia e todo eso, teñen medo a que se estenda pois por Europa eh, que chegue hasta aquí, porque Va. claro mm, hai xente de por aquí eh, que me teñen falado que teñen familia alá e claro, tanto dos tristes por culpa de que non se sabe o que vai a pasar Bueno, pois pues a ver Eso. E aquí, pois, nada, o tempo pois, como xa falábamos non comento podo volver a repetir máis ou menos, pero sería facer como Pemán. <laughs> vale, vale, vale. Bueno, pois... Bueno, pois, eh, Xulio, Quique, eh, Quique en plazo el premañán. Vale. Y, y a, a ver si nos vemos, claro que sí. Quedades de acordo e, eh, bueno, disfrutade de esa grande festa. 31, di, 31 anos dice que xa se leva, non? Sí, sí, sí, mm. 31 anos, sí. Uh -huh. E aquí en Navia é a festa da Andrulla, na Fonsagrada é a feira. A feira. Ah, ah, ah. en cada sitio poño un nome diferente, para que non sea igual. Mira, na Fonsagrada é o non? Sí, sí, o si. sí. <coughs> bueno, pois disfrutade que e, pois brindade aínda que eu non estea. Eso. Eh? Pois moi ben. Eh, unha aperta moi forte eh, <coughs> eh, como non a todos os ointes eh, que sean felices e que, en fin, que o pasen o mellor, o mellor posible porque neste mundo é o que queda ser felices e levarse ben sí. Sí, vale. efectivamente. Muy ben. Efectivamente. Bueno, pois pues que, que Armando, despedimos con música como facemos sempre quando chamamos por <laughs> teléfono a algún dos nosos convidados, pero ti non eres convidado, senón que eres unha parte máis deste noso programa. Veña. Pois pues moi, moitas grazas. Unha aperta, aperta grande. Veña. Igualmente, chao, chao, chao. Poucos se mata ya la la la la la ya la la la la la la ya la la la la la Ay, yo de dónde estoy, ay, la, la, la, la, la, la.